proteina tavolizo igas plastajoin degradeblai. Forgetajoi de plastajoi ofte ne estas degradeblai per microboi au per chemiai procesoi. Speciala tractado per certa proteino cae catalizilo povus helpi. Forgetajoi el polistirolo normal case, ne ofertas attacan surfacon por microboi au chemiai disigiloi. Protio, ili estas praktike ne degradeblai. Se oni tamen surmetas al ili specialan tabolizon el proteino cae katalizilo, tiam eblas en konstrui antaŭvideblajn en la resistivegan vegan materialon. Metodon, per kiu tio favor coste cae efice funccias, nun disvolvis esplorista te amo en Aachen, Germanio. La te amo en focusigis la mal compostadon de microparticloi el polistirolo. Tiun plastajon oni trovas precipe en formo de stiroporo, kiel pacaja materialo au en isola materialo. Pura stiroporo povas esti suffice bone reciclata, se gine estas contaminita per aliai plastai forgetajoi. Plei ofte, tamen, la forgetajoi presentigas mixitai, cun aliai spezoi de plastajoi cae ancau en aliae forgetajoi, trovigas ofte microparticloi el tiu materialo. En tiu formo, polistirolo ne estas degradebla au reciclebla. La plastajoi consistas el longai cenoi da stirolai construelementoi, kiui cunvicigas char en la cenoi aperas nur carbono cae hidrogeno, gi ne ofertas al enzimoi attacain punctoin porties rompiloi. Simile aspectas tio ce chemiai reactiajoi, ciui plei ofte estas polusetsai, cae ne povas attaci ce la sen polusetsai hidrogenai cenoi certai malongai proteinae cenoi, tie nomatai ancrai peptidoi, tamen gluigias bone sur tiai glatai surfazoi, formante electrostaticain au hidrofobiaen interficoin. Esplorista gruppo el Aachen, jam en la jaro 2011, estis disvolvinta tian ancran peptidon. Gi nomigas lo co i, cae gi liveras, por polistirolo, a parte bonain resultoin. Unu grammo de la peptido suficias por circa volvi 654 quindec quar quadrata in metro in da polistirola surfazzo ene de minutoi per tavolo cum dicetzo de unu moleculo. Tiun ancran peptidon, la gruppo nun usis kiel vehiclon por la catalizilo. Post dexes horoi, la reaccio estis ocasinta. Tio estas dec tu, gis dec quin foie pli effica, ol sen tractado de la microparticloi per ancra peptido scribas la te amo la resulto nutras la esperon che per tio estonte eblos tracti malpurigioin per plastajoi kai tio concepto versaine estos ancau applicabla por plastajoi kiel polipropileno kai polietileno tiui plastagioi productigas plei grand quante en la mondo.